Hola, bon dia a tots i a totes. Avui és dilluns, un altre cop, i comencem una nova edició de l'Obra Llaunes, el magazín que et farà despertar i en el que posarem sobre la taula l'actualitat setmanal, notícies curioses, gadgets i la crítica cultural de la mà dels nostres col·laboradors i col·laboradores. Escolta'ns cada dilluns de 10 a 11 al 91.6 de la FM o rtv fmcom i els dilluns deixaran de ser una llauna. Això és l'Obra Jaunes i jo sóc Mireia Gutiérrez. Passarem ara a conèixer l'actualitat setmanal comentada per la nostra psicòloga més delirant, la Susana Vigoletti. Hola, Susana, com estàs? Buenos días, buenos días a todos, ¿qué tal? Encantada, encantada. Bé, molt bé. També vull dir que de la resta dels nostres col·laboradors també podeu dir el que vulgueu quan vulgueu. Molt bé, molt bé. Bon dia, bon dia, bon dia. <laughs> doncs passem ara a conèixer les notícies més rellevants de l'actualitat setmanal. en primer lloc toca parlar, evidentment, de José Luis Rodríguez Zapatero, que com suposo que sabem tots, va anunciar dissabte davant el comitè del PSOE la renúncia a un tercer mandat. A part, ha promès esgotar la legislatura i ha demanat als seus companys que deixin per a després del 22M, és a dir, les eleccions municipals i autonòmiques, oi? Autonòmiques també, excepte aquí a Catalunya, sí. Mhm. el procés de primàries per escollir un nou candidat. El seu govern ha dit que està tenint molta feina, però que està actuant en la direcció adequada. I ha promès que això està donant els seus fruits inclús en contextos tan complicats com el d'aquesta crisi. Us sembla bé això que han dit? Ai, mira, com me... No sé, me parece que las cosas de las elecciones siempre traen la cosa más visceral de los pueblos. Yo también estuve mirando, sabiendo que íbamos a hablar de esto, me encontré con cosas que se dicen, ¿no? En los periódicos, la Gaceta o ABC, por ejemplo, piden elecciones, anticipadas en la portada, mientras el mundo cree que el presidente es un pato cojo, esto no lo entiendo. <laughs> Un pato cojo no es una mica ofensivo para A mí también, El Alfonso Ucía, con la decisión que el presidente ha tomado, dice que le ha dado pasmo. Está pasmado, no sé qué es eso supongo que Rafael refereix a que le ha pillado una mica de sorpresa, aunque cara que yo creo que es una cosa que tampoco han sorprende excesivamente No, yo creo que era una mica anunciat, todo tot que ha pasado però... Como una crónica de la cosa anunciada. Sí, una muerte anunciada. Es que ningún gobierno se lleva bien con la, con la economía, esto lo dicen las estadísticas, todas las estadísticas, nadie se lleva bien, nadie entiende la economía en dos tardes, mucho menos no se las entiende, ¿no? En fin, mi consejo es la autoempresa. O sea, el trueque. Volvamos al trueque. ¿Por qué no? Eso ha dado resultado. En algún momento de la historia, no ahora, está bien, está bien. Cambio una PlayStation por tres patatas fritas. <laughs> Ay, eh, bueno, si, <laughs> si, mejoras un poco la... <laughs> Hablamos de negocio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, podemos hablar, mirá, tengo muchas cosas, yo vendo en todas 100, en fin. Quants negocis tens tu, Susana? Perquè això de la psicologia ja no l'exerceixes gaire. Bueno, otra vez volvemos a la falta de, de, de credibilidad, no sé, Mireia, Mamá, la tampoco crisis. <laughs> es per tant. En fi, me siento un poco ofendida. Mi, no te ofendas, no te ofendas, no te ofendas. Bueno, està bé, no me ofendo, soy una persona senzilla. Bé, seguim parlant de Zapatero, que ha comunicat que l'any que queda per a les generals és un termini raonable per a que el partit pugui abordar amb naturalitat i responsabilitat la posada en marxa dels seus procediments interns Compromès amb l'intens procés de modernització que requereix per superar la crisi, Zapatero ha deixat clar que tot el que pretén el PSOE és establir les condicions necessàries per afavorir la recuperació econòmica i la creació de llocs de treball, i tot això preservant a la vegada la cohesió social. El seu judici, quan acabi la crisi, i això no passarà quan es creïn llocs de treball de forma estable, es podrà dir que el govern socialista ha assentat els fonaments d'un nou model econòmic renovat, més competitiu i innovador, més sostenible, capaç de garantir l'estat del benestar i que mentre ho feia no han deixat ni un sol dia per vetllar per la màxima cohesió i protecció social. Això és el que han dit des de fons del PSOE. Això ho resumeix tot, jo crec, no? lo de la protecció social és protegir els bancs, no? sobretot. Home, això sembla, perquè amb les mesures que s'estan donant... Ah, també és veritat que els bancs formen part de la societat, llavors si protegeixes els bancs estàs fent protecció social, no? S'entén? <laughs> Sí. sí. El que passa és que, clar, forma... la gent que no vivim en aquesta protecció social, sinó que estem en un altre nivell de la societat, no estem, almenys lo que és el meu barri, no estem, tan protegits. gaire d'acord en que estiguem protegits. amb la quantitat de gent que hi ha en exclusió social, no creus? Tu ets psicòloga de gent... No me pongas en esa frente, Estrella, justo te deja la parte más difícil. Yo ya te dije, yo ya te dije, entremos en el trueque, de lleno, así nomás. Y, ¿sabes? Me, me, me, estoy acordando de un señor francés exjugador de fútbol ¿Eh? que recomendaba, a cuento del tema de los bancos, retirar completamente en un día, digamos, todos juntos, puestos de acuerdo, ah. el dinero de los bancos. ¿Os acordáis? Nos quedaremos como en Argentina, ¿qué pasó con la plata, el corralito? No me vas a acordar. ¿Te boluda? Siempre cuando nos imitan a los argentinos nos dicen boludo. Hay que cambiar esto. esto. otra palabra. Igual, no, hay que cambiar, hay que cambiar, pero no, no comparemos porque en, los corralitos, en el corralito, digamos que el Banco Central se quedó con el dinero. Este, en este, caso lo que propone el señor este francés es retirar retirar los ahorros. Lástima que no tenemos ahorros nosotros. <laughs> aquest és el problema. Ahora, también a que aquest senyor, com a Castilla, tiró la piedra y escondió la mano. Porque ah, después de hacer fer aquell de... Bueno, La Mireia propaganda. sempre sabe los trapos sucios. <laughs> Volia fer la propaganda perquè la gent tragués sí. aquests diners del banc el dia 8 de... Sí, era un Era un dia era un 8, 8, no me'n recordo de sí, quin sí, mes, sí. i després es va saber que ell no ho va fer, ell mateix. Ah. Ah, I, y com, bueno, ejemplo... bueno, mira, hay que hacerle un, un escarnio público. És <laughs> una mica fer una campanya d'una cosa que després no faràs. Bueno, no, però que no és... bueno, Vamos a pasar a otro tema, <laughs> mejor. <laughs> Molt bé, doncs deixant de banda aquest tema, com ha dit la Susana, ara passem a una altra notícia. I en aquest cas parlem dels Legionarios de Cristo, que és un tema molt comentat a Twitter aquesta setmana. I és que els Legionarios de Cristo reconeixen els abusos sexuals del seu fundador. Concretament, el seu fundador, Marcial Maciel de Degollado, va abusar sexualment de seminaristes i va tenir una filla amb una dona i dos amb un altre dels dels quals els fills, evidentment, també va abusar. Els legionaris de Cristo asseguren que havien pensat i esperat que les acusacions presentades sobre el nostre fundador fossin falses o infundades, però no ha sigut així. Per aquest motiu afirmen que no poden mirar a la seva persona com model de vida cristiana i sacerdotal, ja que els seus actes són contraris als deures de cristià, religiós i sacerdot. Bravo! Mira, increíblemente coincidimos muchísimo. Es una noticia truculenta, ¿verdad? Totalmente. antes que nada, yo quisiera que me aclaren ustedes que son de aquí. ¿Estos legionarios de Cristo tienen algo que ver con la vea la legionaria? Ah, <laughs> me sembra que no. Ah, vale, no, no. Yo para, porque siempre quiero afinar el tiro, no sea cosa de... En fin, Marcial Maciel degollado. Qué premonitorio ese nombre, realmente. como una mica igual de trócula que la noticia Sí, sí, sí. sí. que en el judici a cara de cordirito degollado. Ah. No, no sé. <laughs> Premonitorio. Claro. Pero yo estoy de acuerdo con el compañero, porque realmente en un momento así la organización tiene la oportunidad de abrir los ojos, dejar de lado la fe ciega, hmm. ¿no? Para decir, mire, hasta aquí hemos llegado. Bueno, la fe ciega ni ni toda la historia que hay gente que acababa en suicidio masivo Sí, sí. Mm. Bueno, estamos hablando de este caso, tampoco. Sí. <laughs> No, no, por favor, no se me quiten encima. Pero tenemos la libertad para extenderlo al que vulguem Sí, sí, sí, claro. Pero no me mires mal, Mireia, porque vos, esa mirada fija que me pones es una cosa que me altera. Yo soy fantástica estoy atacant. Ah. En fin, historia macabra, ¿verdad? Sí, sí. Pero eh, hablar de las cosas en general es, como digo yo siempre, muy positivo. Mm-hmm. Mm, clar. Sí, sí, sí. Ah. Bueno, això m'ha sí. sin paraules. <laughs> I depèn en quin tema també podem parlar concretament. Eh, bueno, muy bien. Ja. Mentre no s'entrin en temes ja personals, truculents, lletjos i... Bueno, No, no, no, no, no, hagamos, no hagamos de esto un salvame, por favor. No. I menys en directe. No, no, no, no. no. Així ah, en directe. Ah, ¿sí? Com no lo escuchaba ningú, jo pensava que... Bon dia, no. Cristian. Pero a mi m'han dit dicho que nos escuchan. Sí. sí, algú ens escolta. Sí, una amiga tuya. Per una amiga ens escolta. Oh. Ah. Anna Coí, oh. un salut des d'aquí. Bueno, que ara podem dir que ja sortíem a la web. Un bes. Ja sortim a la web, rtv-guió-mig, fm.com podeu escoltar el programa i per qui no el pugui escoltar ara, que no sé per què ho dic, si no ho escoltar, <laughs> no estàs escoltant ara, podeu entrar a l'obrellaunes.wordpress.com. Ah, molt bé. Mira I, que bien. Me, me aprendí esa palabra. Molt bé. <laughs> I bueno, sobre aquesta notícia cal recordar, de la que estàvem parlant, dels legionaris de Cristo, cal recordar que el 19 de maig de 2006, després de numeroses investigacions per part de la Santa Seu, Benedicte XVI va castigar Maciel per abusos sexuals durant dècades contra seminaristes i li va exigir que renunciés a la seva activitat sacerdotal i portés una vida retirada de penitències. Del 2006 han passat ja... Ha plogut una mica, eh? Maig del 2006, quasi 5 anys. I bueno... Les coses de Palacio van despacio. <laughs> Clar, però ja estem parlant de no, usos sexuals. Jo vull <laughs> matizar el, el, lo que ha dicho Susana, que las cosas de Palacio van despacio, que las cosas del Vaticano van muy despacio. Mucho más, claro. Sí, es, sí, es, es verdad, más que un palacio, Porque és un Hi ha conjunt. molts sacerdots que no, no han passat per la justícia i ningú diu res, saps? Ja, em sembla que aquesta és la primera vegada que, doncs, que es diu alguna així sèrio de, dels abusos. Sí. Però bueno, presó i, escolta, com qualsevol, com qualsevol hijo de, de, de, vecino. de vecino, oye, que como, pague. Com qualsevol hijo de mm, intriga palaciega. Exacto. <laughs> I clar, aquesta decisió concretament va ser un cop dur per als legionaris que van veure com el seu fundador, que va gaudir l'efecte del papa Joan Pau II, Ah. Molt abans oh. d'això, queia en desgràcia. Oh. oh. Nya, nya, nya, nya. I bé, finalment, per acabar el repàs setmanal, volem seguir parlant d'incidents amb seguidors de Crist, que no amb els legionaris de Crist. És a dir, que no parlem d'actes tan truculents. I és que el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, denuncia els incidents que van ocórrer dijous mentre representava l'obra Gangbang, aquesta obra combina l'acció en un lugar, local gay de sexe d'un referències a la visita del papa a Barcelona. Els fets són que dos individus van interrompre de manera violenta la representació de l'obra. Sota les ensenyes, no se puede utilizar la palabra de Dios, maldita sea, o Viva Cristo Rey y los sacerdotes de Cristo. Però això no acaba tot aquí, sinó que els espontanis van accedir a l'escenari des del públic llançant bombes fètides, fins i tot un d'ells va agafar un tamboret de l'escenografia i va amenaçar amb ell els actors. Indiferent l'obra no ha estat, això està clar. No, no, no. Però em sembla també una falta de respecte, d'educació i de, de tot per part d'aquesta gent. Si no t'agrada l'obra, no vagis a veure-la i punt. Tant, clar. Es que esta gente se ha quedado estancada en el ojo por ojo. Uh -huh. Son gente que no... Pero realmente hay que ponerse en la piel de esta gente, o sea, son creyentes teóricamente, se estancan en el ojo por ojo. y un día deciden hacer una bomba fétida. Yo no sé cómo se hace una bomba fétida. Yo quiero saber cómo se hace una bomba fétida para poder, en fin, expresarme. A mí yo de las bombas fétidas em sembla una mica infantil. Bastant. Sí. Así bueno, que igual que agafar un tamboret de la obra y amenazar actors, als saps? Eh, o sea que tu, Mireia, de pequeña hacías bombas fétidas. Home. Bueno, las llançàvem, todos lo feien. Pero això... mira vos jo la no, gent... Mireia, acá... no hacía estas cosas. No, ara perquè vols quedar bé en antena. No, no, no voy quedar bé, pero yo no feia eso. Hay un grado de Diferencia evidente, porque esta gente es capaz de decirte, yo soy ateo, te lo juro por Dios. <laughs> o yo soy muy creyente, si no me crees te mato. Claro, una cosa así. Yo son el que es Ah, es que la, eh, la vida del ser humano, yo te lo digo porque soy psicóloga, la vida del ser humano está plena de contradicciones y eso te puede llevar a la bomba fétida en cualquier momento. Sí, sí. Mm. Potser haurem de llançar bombes fètides aquí, depenent com vagi la cosa. I Home, amb aquest joc tan petit, espero que... No, no, li, demos, no le demos idea a los oyentes que un dia no. esto <laughs> Doncs bé, sembla que aquí acaba el nostre repàs setmanal. Moltes gràcies, Susana. També sí, han contribuït amb la seva aportació Noemí Escribano, Cristian Sánchez i Ángel Asensio i Maria Aguilar a les vies de so que abans no l'hem presentat, pobreta, i sense ella no podríem fer aquest programa. I ara, després d'una mica de música, passarem a la coctelera, la nostra crítica àcida del món cultural. Thank you. Avui no tenim a la Laura per fer la coctelera, però clar que tenim a Noemi Escribano. I a la nostra particular coctelera d'avui parlarem de diferents àmbits culturals com són la televisió, el cinema i la música. Doncs hola, bon dia, i avui començarem en televisió i com us avançàvem la setmana passada, Antena 3 ha comprat els drets d'emissió d'un nou èxit de la BBC, que és la sèrie anglesa Arriba i Abajo. La sèrie s'estrenarà demà dimarts, o sigui que si la voleu veure ja sabeu, és a dos quarts de dotze de la nit i és tan tard perquè serà després d'un nou capítol de la sèrie Downtown Abbey, de la qual també parlàvem la setmana passada. I si voleu saber una miqueta més d'aquesta sèrie que s'estrena demà, doncs és una sèrie de temàtica similar a Downton Abbey. També parla d'una família adinerada i del seu servei, i tot és ambientat en una època tan convulsa com són els anys 30, o sigui, Segona Guerra Mundial, a punt d'esclatar, i tots els problemes que hi ha. I aquesta sèrie dir que és al mateix temps una seqüela i un remake del show dels anys 70, ja que continua una mica la història original i es fa una actualització a nivell formal. O sigui, és una mica més cinematogràfica que no televisiva. També és una mica posar en un mateix dia dues sèries de gran calibre? com li diria jo. Sí. Jo trobo que és una aposta molt arriscada. Arriscat, sí. Més els capítols de Don Abbey van costar un milió de dòlars cadascun. cadascun. Clar, jo faria, apostaria per posar-ho un altre dia, ja que compres una sèrie que en teoria és bona, no ho sé, no l'he vist, però en teoria és bona, jo crec que seria millor posar-la un altre dia. Que la pongan el jueves con el reencuentro. Però tenen de Pacífic, tenen de Pacífic els dijous, que és una altra sèrie que ha comprat, que és de la que havia ah, de parlar. Ah, i ha acabat el barco. Ah, no, no, el barco no. és el dilluns. <laughs> El barco sigue. No ah. parlem del barco, vale, que vale. podem portar hores parlant vale. del barco. Quina és la teva opinió del barco, Mireia? Jo no vull opinar del barco, ho veig cada dilluns, però... Està enganxada, unes, està enganxada. Unes ah, parides, ah, perquè ho veig en societat. Si ho veiés sola, no ho veuria. Però en societat es pot fer... Ah, que t'agrada, no dissimules. El cas és que ho veu, el cas és que ho veu. <laughs> Si sóc una d'aquestes si 4 milions d'espectadors. No, jo no lo veo, però hago unas cervecitas con mis amigos y me pongo a ver la tele. La Mari també ho veu. En el zapping, lo veo en el zapping. <laughs> Veo en el zapping la hora i media. <laughs> doncs ara que heu dit això del dijous, dir que eh, el dijous passat es va estrenar la sèrie de Pacific, que és una altra sèrie que ha comprat Antena 3. I és una minissèrie de temàtica bèl·lica, bastant diferent a, a Downtown i a Arriba i Abajo, i s'emet a les 10 de la nit, i dic que en aquesta primera nit del dijous passat l'espai va aconseguir un 9,6% del share, o sigui que no va aconseguir tot el share que s'havia pensat que podia aconseguir, ja que Downtown Abbey va tenir bastant èxit i aquesta no va aconseguir superar Gran Reserva, que és la sèrie de, de televisió espanyola, Y es la preferida dels dijous, té un 18,7%, o sigui, té el doble del share. Y supongo que también gran part del share se l'emportarà el reencuentro a Telecinco. 5 Que... justamente ese es el programa que yo más eh, me dedico a mirar porque es que aprendo. Es, las cuestiones sociales, eh, humanas, están ahí en todo su esplendor las peores, digamos. Claro, es ideal para un psicólogo argentino. Claro, <laughs> Noto una cierta animadversión por ahí. Cierta ironía. ironía. no, lo noto, lo noto, pero en fin, en fin, somos todos compañeros. No, però realment la gent pot criticar aquest programa, però l'audiència té i el morbo està allà, o sigui, la gent ho segueix. Sí, sí, estem, estem parlant d'això ara mateix. Clar, o sigui, o sea, que... ya... Es que passen coses eh, terribles <laughs> també, perquè, claro, hay per por maltratos, en fi. Cert, això claro, també... Claro, això es un tema, és un tema, en fin. Perquè vosaltres, això de la violència en directe, esteu d'acord en que s'emetin aquest tipus de programes? Amb violència, sexe explícit directe... Sexe, sobretot. Sexe, sobretot, sí. Eso sin edredones, sin edredones. Bueno, lo problemático es que sea sin condones. También. Eso es lo problemático, sin edredones. Bueno, eh, es que si es en directo, ¿cómo retaliar, como decís vosotros, no? En teoría, poden demanar preservativos, o sea, el problema no es aquest. Això ja el que vulguin fer ells dintre de, la casa. Pero claro, me refiero a que escoger a veces eh, què emitir és difícil en un directe, no? Sí, però jo crec que aquest tipus de cadena i el, aquest tipus de programa ja s'ha especialitzat en, en treure la violència, perquè els hi agrada, hi ha audiència, i la violència en, aquest, en aquesta cadena, que mm. no vull dir el nom, hi ha en tots els programes. En el de por la tarde, en el del jueves, sí, en sí, el tot. debate del domingo, o sigui, que ja els encanta. No cal que ho diguis, ja ho sabem. Ja ho sabem tots. Que, no, és, no és Telecirco? No, sí, Telecinco. Telecirco, Me pone Telecirco. 5 me pone De fet, el tipus de públic que agafen para per Gran Hermano y tota la gent que agafen ya ja és gent, de fet, amb un perfil conflictiu perquè sigui carn de televisió i de conflictes. Sí, sí, les van como anillo al dedo. Tal vez lo que podríamos hacer sería participar como mm, en estos tipos de bras como topos. Como topos, claro. En el jardín, escondidos, detrás de una planta. <laughs> Doncs ara parlarem de cinema, deixem una mica la televisió a de banda i parlarem una mica de la cartellera que hi va haver aquest divendres, es van estrenar quatre pel·lícules i bueno, parlarem de la primera, que és Invasió a la Terra. Jo crec que aquesta és potser la més comentada perquè la seva temàtica pot atraure més fàcilment al públic jove, és la que pot tenir més audiència, tot i que la pel·lícula, pel que han dit, Mm. és una mica tot el conjunt de tòpics d'aquest tipus de pel·lícules, d'apocalipsis, de... És rotllo Independence Day, Exacte, no? Exacte, la guerra de los mundos... tampoc m'estranya. Vista, amb una vista totes, <laughs> crec jo. El títol ja és bastant explícit del que trobarem. La gent que vulgui entreteniment, això, de fet, ho trobarà en aquesta pel·lícula, però bé, que no s'esperi un guió impressionant, ni unes interpretacions, ni personatges profuns, però bé, entreteniment i ja. Pues era això que tots els adolescents de l'institut van al cine a veure Invasió a la Tierra i a tirar-se a les palomites per sobre. Exacte. <laughs> Bàsicament. Sí, sí. També tenim un altres gèneres, tenim La vida de los peces, que és una producció xilena i està protagonitzada per Santiago Cabrera. Si no sabeu qui és i veu, eh, vosaltres veieu la sèrie Herois, era el que feia el paper del pintor, per si us serveix de referència. I és una pel·lícula que és un drama romàntic deia una mica ja dels altres gèneres. És una mica un viatge retrospectiu d'una persona que torna a la seva casa i al trobar-se el seu antic amor de la vida doncs es replanteja la seva vida i el seu futur i les conseqüències. Mm, un guion també original. Molt original sí, també, sí sí. sí, sí. Bé, tot depèn, com ho hagin tractat, perquè clar, potser clar, és clar. original o potser és una mica més de lo mismo. Que ara estem criticant però no l'hem vist. O ah, sigui, és cert, que... cert, cert. Nos encanta ens estem... a sin hueso. <laughs> Ens estem avançant. Després també tenim Un Mundo Mejor, que és la pel·lícula que va guanyar els Oscars a la categoria de millor film de parla no anglesa, o sigui, va ser la pel·lícula que va guanyar Beautiful. Uh -huh. I bé, potser li hauríem de donar una oportunitat per això. És un drama danès que barreja una mica la història de dues famílies en un context de guerra a l'Àfrica i també la violència a, als col·legis. Llavors, una mica barrejant aquests dos temes, hi haurà un conflicte d'ideals i entre les famílies. Interessant. Interessant. Home, sembla una proposta interessant, sí. Cert. Mm. I ja per enllestir la cartellera tenim una comèdia de... es diu Per a què sirve un oso, és una comèdia espanyola i està protagonitzada per dos actors que són molt coneguts al panorama televisiu, són Javier Cámara i Gonzalo de Castro, que tots dos van coincidir a la sèrie Siete vides. Mític Paco i sí, Gonzalo. Sí, sí, sí. De tota la vida aquí ja. I la pel·lícula tracta la vida de dos germans que treballen en àmbits relacionats amb la natura i que bé, les circumstàncies tornen a apropar de nou i llavors la pel·lícula juga una mica amb la química dels dos actors per fer riure i manté el missatge ecològic. Aquesta la veuré aquesta setmana, sí que ja, ja, ja, et, diré, ja, ja et comentaré alguna a veure què tal. Ja tindrem... Home, ells per si ja són graciosos. Sí, sí, sí. sí. I que s'ha d'apostar, home, pel cinema d'aquí. Clar. Oh, tant. Una oportunitat. Doncs ja per enllestir aquesta secció parlarem una mica de música i parlarem de música que estarà en el context de la Telecogresca, que se celebra aquest divendres, dia 8 d'abril, a la nit, a dos quarts de, de nou de la, del vespre. I bé, la Telecogresca, per aquells que no ho sapigueu, és una de les festes universitàries més populars, és oberta a tota la gent que vulgui gaudir d'una bona diversió aquest cap de setmana i, com és costum, es celebrarà a Montjuïc. Si voleu més informació de la festa, eh, podreu adreçar-vos a la pàgina web www.telecogresca.com. Les entrades estan ja a la venda i bé, eh, hi apareixeran grups com Mishima, Bongo Botraco, Pere Ferrero, els DJs Buffet Libre, Pol 314, Los Delincuentes Tomasito, hi haurà algun més també. Vosaltres penseu anar a la Telecogresca o...? Jo vull anar a la Telecogresca de dia, que és dimecres, i que rumoreja que Paco Pil farà un concert de dues hores al matí, dimecres al matí a la UPT Campus Nord. Ah, mira, doncs això no ho sabia. Sí, jo vaig, me'n vaig enterar ahir i bueno, a la telecogresca de nit no hi aniré, no, els grups no són del meu gust personalment, però a la de dia sí, no cal ser universitari per gaudir de les festes universitàries. Cert, cert, cert. <laughs> I és una bona opció, jo crec. Aquesta festa almenys no discrimina ja els no universitaris. No, <laughs> i tant que no. Doncs bé, doncs ja està aquesta secció per avui. I res més, la setmana que ve seguirem parlant de televisió, de cinema i de música. Gràcies, Noemí, per compartir amb nosaltres tot això. I ara passarem a parlar de trets d'autor, així que no mogueu el cul de la cadira perquè tornem en uns minuts. Si sona, a veure, hi ha una cançó. Tit, tit, tit. Ara. Ara. You wanna chat, you wanna talk about the thises and the that's. Oh no, oh no. The lights are out. I'm getting cozy when you turn to me and tell me you're not trying to be nosy, but you wanna know the things that I am thinking all about in my head. I'm dead. I'm gonna have a sleepless night ahead. All this touchy feely crap, and it's just in time for a bed. You say to open up and let emotions run so deep. You say to talk about my feelings, but I'm feeling I just wanna shut up and sleep to talk about my feelings, but I'm feeling I just wanna shut up and sleep. I'm a guy, I don't know why you think I'm always overflowing while my feelings are just rowing away. like a glove. You know, I don't think I'm above you, and you know, I love you, and I'm always thinking of you. But I'm feeling like I ought to just shove you on the bedroom floor. just in time for bed. You say to open up and that emotions run so deep. You say to talk about my feelings, but I'm feeling I just wanna shut up and sleep. You say to talk about my feelings, but I'm feeling I just wanna shut up and sleep. I per parlar-nos sobre drets d'autor i copyleft tenim amb nosaltres el Cristian Sánchez, algú que creu que Ramon Zin és fill de Ramon García i que la seva mare és Anna Obregón. Hola, Cristian, què es cou aquesta setmana en el món dels drets d'autor? Mones de Pasqua. Com que mones de Pasqua? Eh? Que es, monen, es, es couen mones de Pasqua. Drets d'autor i mones de Pasqua, això sona interessant, explica. Efectivament, Mireia, les mones de Pasqua estan més que mai en el punt de mira de les societats gestores de drets d'autor, aquesta setmana pasada, tal com publicava Europa Press i recollia El Mundo, la Guàrdia Civil, la Santa Benemèrita, oh, s'ha personat en diferents empreses de distribució de mones de Pasqua per requisar-les. I sabeu per què? Perquè no tenien els drets d'autor per distribuir els ninotets que apareixien en les mones. Sembla una mica exagerat, això. Ah! Però és, és totalment verídic, la notícia diu literalment així. A ver. La Guardia Civil intervino en Barcelona y Tarragona 2.066 monas de Pascua, valoradas en 69.213 euros, que reproducían sin autorización marcas, jugadores de fútbol y personajes de animación. me em pregunte que em sis mones de Pasqua. Mm. Menjar-se-les. Menjar-se-les. Menjar el Ramoncín, si ven 20 quilos menys, ja sabrem què és I el que vol. I com toda la cara llena de granos, sabremos que s'ha comido la mona. Que no ha tornat a la pobertat. <laughs> Pues bé, aquest fet ha provocat que molts forns i pastisseries hagin canviat els principals personatges per imitacions que recorden els originals, per tal d'evitar així la persecució policial per part de les, de les forces de l'ordre i la llei. Com a exemple, hem trobat en algunes pastisseries ninotells de Bob Esponja de color verd, Dora la exploradora convertida en una rosa nórdica o un Doraemon pintat de color de rosa. Però Dora és sud-americana, no? Pues imagina't si han hagut de fer canvis per a poder quadrar la cosa. Pues <laughs> doncs bé, la notícia és que la Federació de Dibuixos Animats d'Imitació ha organitzat aquest matí una roda de premsa per reivindicar la seva autenticitat. Tenim el nostre company Ausensi, Asensi Riudoms, que està en directe en la sala de roda de premsa on tindrem en directe les paraules del president d'aquesta Fundació de Dibuixos Animals d'Imitació. Bon dia, Sensi. Em pots contar què està passant en la roda de premsa de la Federació de Dibuixos Animats d'Imitació? Bon dia, Cristian. La roda de premsa és a punt de començar. A la sala on se celebra podem trobar desenes de mitjans internacionals que es disposen a escoltar un Doraemon de color rosa i un novit arròs i amb els ulls blaus. <laughs> Anem a escoltar les primeres paraules del president de la Federació de Dibuixos Animats d'Imitació, un Doraemon de color rosa. Oh. Señora y caballero. Eh, ¿Qué pasa, gente? Estoy colocado, me encuentro aquí para leerle una reivindicación que traigo en este proscrito manuscrito. Últimamente nos han llegado una serie de improperios y acusaciones de mala gente, malpensadores, mediadía y mindundi que nos ha acusado de ser, <laughs> de ser copiado. Sí, como lo escucháis, se nos ha acusado de plagio, imitación, demanda. Vamos, no me salen los cojones. Miren, para empezar yo no soy azul, soy rosa, ¿qué pasa? Con tu padre. Además, ¿qué cojones eso de Don Railón y Tontita o Tonrita o Tortita? ¿Eh? Yo me llamo Don Ramón y este es el Pechita. Vamos, nos hemos copiado, semos originales, nos hemos copiado. Ve, estas han estat las palabras del Doraemon de color rosa en defensa de la autenticidad de la Dive, dibuixos animats d'imitació Foundation. Així si creus que podem tindre algunes paraules del president el Doraemon de color rosa i de Novita de color ros? Doncs ara ens estem aproximant al Doraemon d'imitació. Eh, Doraemon, per favor, eh, ¿Qué, querrías decirle a la audiencia del Latas. Mira, yo os voy a decir una cosa, chicos. Yo todo el canuto está bueno. Yo lo que sé es que yo os quiero muchísimo. Vosotros sois una bellísima persona. Yo os amo con locura. Sois lo mejor del mundo que me ha pasado. esto está buenísimo y soy muy grande. Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi padre y a todos sus coleguitas de la Quinta Galería. Papá, vuelve pronto. Ay, qué bonito ha sido esto. Mira mi brazo. Doncs aquestes han estat les paraules d'agraïment del president de la Federació DAI, un Doraemon de color rosa i el seu secretari, un Nubita Ros amb els ulls blaus. Tornem la connexió a l'estudi, i Riudoms, L'Obra Llaunes, Barcelona. Moltes gràcies, Asensi, pel teu testimoni des de l'autèntica seu de la Federació de Dibuixos Animals d'Imitació. I continuem parlant d'autenticitat, originalitat i tot allò que és nou. Són els punts forts de la següent història. El protagonista és un cantautor català anomenat El Niño de la Hipoteca. Aquesta setmana passada ha estat al món Arracú, amb en Jordi Basté, on va tocar el seu single Que te vaya bien. Escoltem un fragment de la cançó i després veurem per què parlem d'ell en aquesta secció. Mis manos echan de menos tus manos. Mis manos echan de menos tu piel. Mis manos echan de menos tu pelo y cuello y mi dolor echa de menos que me seas infiel. Hoy te echan de menos el café, la sartén, el perfume y las sales de baño. Mi espejo no te ve veía llora del 1 al 100 los centímetros de ti que se quitaban los paños. Creo que desde hace unos meses ya no te recuerdo, ya no te me apareces. Por eso me gustaría verte para saber qué se siente cuando no estás. echan de menos tu ombligo. Mis dientes echan de menos aquellas orejas que nunca llevaban pendientes. Basta ya, tanto recortar acabará conmigo. Quizás sea verdad que la utilidad del pasado está en quedarse atrás. La luna en una taza de café, rebotaba en tus ojos color miel. te pedí que fueras mi mujer, aunque con anillos te cobre. Al acabar la secció va utilitzar els mateixos acords per tocar moltes altres cançons. Escoltem ara el, el fragment del programa d'en Jordi Basté. Ah, que et comentava, arrel d'aquesta cançó, aquesta cançó va ser la primera que vaig fer, no? I, i en veritat les notes musicals són 7 i els seus respectius bemols i sostinguts, no? I amb aquests quatre acords em vaig donar compte que entraven moltes altres més coses i dije, ostres, que no sigui que, que vingui alguna societat de propietat intel·lectual o vés-te tu a saber mm. a demandar-me. Ah, jo, hosti. inexperimentat, mm? doncs vaig passar moltes penes. I perquè m'entengui la cosa va per aquí. A veure. Como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como hablar Si cada parte de mi mente es labio de fresa, sabor de amor, pulpa de bella y bestia son. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Siempre quise ir a él al partir un beso y una flor y se marchó. Ya a su barco le llamó libertad. Qué lástima, pero adiós, nada de esto fue un error. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. y lo peor es que también vas a descubrir algunas de mis influencias mes, pasadas pasadas que ahí va. La vida es así, la vida es así, llena de luz, llena de color. Una flor que nace en el centro de tú. Gazpacho y mochilón siempre van con pincho. Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro, cuatro tipos, locos los cuatro, los diminutos. Nadie sabe dónde están. Eran uno, dos y tres, los famosos perros, Calimero, Calimero, ven a nuestra aldea a jugar con nosotros, a jugar con ardillas, a jugar con los osos y la veritat és que em podia passar all night long amb això, eh? perquè, perquè <laughs> entren totes. No, no, no m'extendiré no massa perquè... Aquest és l'exemple que volia posar-vos per mostrar una cançó que podia anar més enllà de qualsevol etiqueta de copyright, copyleft Creative Commons o qualsevol otra cuestión que a debatir. La pregunta que volia deixar-vos para acabar la sección y para que reflexioneu es com podemos apropiarnos de una cosa tan universal como el son el els las les notes musicals o el son només per fer negoci, No me enriquir-nos i perseguir a tots aquells que a gaudir de la música. Gracias por fregarme los platos mientras ensucias el suelo. Gracias por todo. Gràcies, Cristian. Eh, t'ho dic jo i t'ho diu el niño de la hipoteca. <laughs> Recordeu que penjarem al nostre blog, blog lobrellaunes.wordpress.com totes aquestes cançons i enllaços per a que pugueu gaudir dels vídeos i tots els materials utilitzats al programa. Us fem saber també que si voleu comentar qualsevol cosa del programa que es vagi dient, podeu trucar al 93 345 64 54 o adreçar-vos al nostre correu electrònic provisional a l'obrellaunes.gmail.com i escoltem una mica de música, però no marxeu, que encara tenim moltes coses de les que parlar-vos. second anem amb la nostra secció d'invents. Avui sí que tenim a l'Àngel Asensio, que l'altre dia no va venir. I què ens portes avui, Àngel? Doncs avui us porto eh, quatre invents eh, que us revolucionaran la vida a tots vosaltres. A Comencem, si eh, suposo que aquest l'heu vist, és el paper higiènic de 500 euros. Espero que que sigui espero pintat que... i no... Ah, <laughs> és pintat, sí, sí, sí. Qui ha desitjat mai sentir-se poderós netejant el cul amb bitllets que li sobren de la seva cartera? Doncs si molts de vosaltres heu anat per botigues d'objectes de broma, us trobareu amb aquest meravellós rotllo de paper de vàter de 500 euros és una bona manera de pujar l'autoestima en temps de crisi. És fantàstic, no? això. Sí, sí, imagina't ja, si ens els casa. poguéssim gastar, ja, <laughs> ja, seria... ja seria la bomba. El paper a 12 euros, però tot ple de bitllets de 500, ja seria l'hòstia. I bé, en parlarem també d'un objecte molt particular, que és el Remember Ring. I en què, què, què és el Remember, el Remember Ring? Ring? Eh, com indica el seu nom, és l'anell recordatori, mm. que és tota una revolució per tots aquells amb memòria de peix, com jo. Com jo també. Ah, exacte. I aquest fabulós anell porta gravada la data d'aniversari de casament i quan s'apropa la celebració, un xip electrònic incorporat fa que l'anell s'escalfi, recordant d'aquesta manera a l'usuari la data tan important que li ve sobre. Molt modern, això. Exacte, imagina't ja que no... t'electrocutes, saps? Sí. Te'n recordaràs del casament fins... Ja no estem parlant d'allò que es ficava dins el no, dia... No, no, no. no ni el, hili, ja... ni el res, res, res. I bé, això el podem comprar eh, per internet pel fantàstic preu de 760 dòlars, mm. o el que és igual 526 euros, i el trobem en diferents combinacions de metalls preciosos. Almenys de, pots elegir D'or i d'argent, Clar, home. Ah, almenys és d'or i d'argent. Ah. Sí, sí, sí. Oh. Pues or no valdria Maquíssim. el mateix ja, que d'argent, ja, ja, eh? ja veureu les fotos, ja veureu les fotos. <laughs> A veure... <laughs> I bé, eh, i aquests dos invents que, que diré a continuació són un, invents que considero que són fabulosos, perquè eh, sempre ha somiat ser Freddie Mercury a I Want to Be Free, fent la neteja de diumenge. Oh, i tant, tots ho hem oh. fet, I això. Sempre. Sí, doncs ara és la teva oportunitat perquè s'ha presentat a Barcelona el pal de fregar amb micròfon. Un pal de fregar amb micròfon. Exacte, sí, sí, a partir d'ara podràs ser una autèntica estrella i fregar el terra de casa teva, o millor encara, imagina l'enveja de tot l'edifici el dia que et toca la neteja de l'escala. Mm? Home, excepte si cantes malament, que ah, llavors ah, seràs sí, el sí, més odiat. Ho he pensat jo i dic, mare meva... Bé, això és tota una revolució que marcarà un abans i un després a la teva vida. I imagina planificar les teves gires des de casa, els dilluns... Avui actuem al vàter, avui ah. actuem a l'habitació... Els avui... dilluns, mira, els dilluns crec que hi hauria un concert de coble a la cuina, els dimecres mm. i els divendres el millor pop al menjador i al lavabo, mm? I el diumenge els hits dels 80 amb la col·laboració de la veïna del cinquè traient la pols i netejant els vidres de l'escala. Meravellós. Molt complet. Em sembla increïble. Tu ja sí, t'has sí. planificat, ¿eh? Te n'haurem oh, de regalar un. Imagínate por el, imagínate por el piso, sí. la que liaria jo. I bé, bueno, jo crec que demanaríem des d'aquí als creadors, doncs, que els creadors del Micromocho que incloguin al pack una bossa de taps pels oïdes, per si un cas. Sí, i esperem que el volum no es pugui pujar gaire, tampoc. Eh, <laughs> que hi hagi control de volum. <laughs> I bé, eh, tenim un altre invent que és el rolling self, o mm. els prestatges enrotllables, que jo us explicaré que perquè els déu, el déu dels prestatges és un déu injust <laughs> mm. perquè cadascuna de les, de les prestatgeries que ha creat ho ha fet de tal manera que aquella ampolla que ens sentim orgullosos o aquell llibre que ens van regalar o la nina flamenca preferida de la <laughs> mama que segur que algú de vosaltres en té una casa Mai... Jo no, per sort. Vale, gràcies, Ni jo eh, tampoc. Gràcies a Déu. Dos, dos en tinc jo. Ah, vale. Dic, <laughs> falta el Cristian, aquest en tindrà una col·lecció. I bé, doncs, i, eh, mai, cap, mai caben aquests objectes perquè sempre tenen uns centímetres de més. Sí, doncs què podíem fer? Els posem a la taula o els posem al terra? Doncs de cap de les maneres, perquè la dissenyadora Catherine Green ha creat el Rolling Self, uns prestatges enrotllables que formen un únic mòdul que t'ajuden a regular l'espai fent que aquella Torre Eiffel de llumetes kits, eh, que segur sí. que el Christian en té unes quantes, <laughs> segur. o l'ampolla plena de guix de colors que ha fet el teu fill al col·le, i càpiguen. Mm. Que segur que en té el Cristian. També, També segur que ha fet al col·le. <laughs> es guarda encara, eh, quan I bé, llàstima que, que encara això només es tracta d'un disseny. I bé, per acabar parlarem doncs del MIBA, que és el Museu d'Idees i Invents de Barcelona, un nou museu a la ciutat que ha obert les seves portes el passat 28 de març, mm. però que per raons alienes al museu, mm, com podem veure a la seva web, es troba tancat, es troba tancat perdó. En els propers dies en podrem visitar i en parlarem més detalladament d'aquest nou equipament, i bueno, bé, és un lloc per somiar, per riure i per reflexionar. A tots aquells que us voleu apropar és al carrer Ciutat número 7, al costat de la plaça Sant Jaume, i la seva web és www.mivamuseum.com i el podeu trobar també en Twitter, en twitter.com barra mivamuseu i en Facebook el busqueu per Miva, Miva Museum. Molt bé, i tindrem l'oportunitat de parlar amb ells, no? Esperem que sí, aquesta setmana doncs, a veure què, què en podem trobar. Sobre Llaunes i ja Bueno, moltes gràcies, Àngel. De res. Ja queda poc per acabar el nostre segon programa i tinc aquí amb mi a la Patrícia Pari, que com cada dilluns es porta les notícies més curioses que haguem vist mai. Hola, Patrícia. Què ens portes avui? Bon dia a tothom. Tinc dos oients més. M'ha oh. assabentat que el Alfonso Toral i el José María Lacoma ens estan escoltant. Bon dia! Hola, bon, bon dia! <laughs> És que són un solete. Són amics, són amics. Tinc problemes amb el meu micròfon, a veure si puguem baixar una mica així. Gràcies. Molt bé. Bueno, us agrada la Shakira? Bueno, bé. Sí, sí, no. Abans Ara amb millor. tanta loca, otro, otro guaca rumor, otro guaca rumor. <laughs> Tenim una, una cançó per ahir, no, Maria? A veure, què sents, què sents? Eh... I per què parlem de la Shakira? parlem de la Shakira i el Waka Waka perquè aquesta dona, cada vegada que té un nòvio, la prohibeixin. <laughs> és una cosa horrible. Primer va ser l'Antonio de la Rua, us en recordeu? Sí. Fill d'aquell expresident argentí. De la Rua. Exactament, del <laughs> Corralito. Mm. Bueno, quan la Shakira va començar la seva relació amb el fill del de la Rua, la gent estava tan enoixada, estaven tan que bueno, la van prohibir. La van prohibir eh, sobtadament, diguem-ne. O no sí. era una cosa oberta, però sí que no sortien... De sobte ja no sortien Clar. enlloc, no? Bueno, el mateix sembla que va passar al Bernabéu perquè després que es va confirmar la relació de la Shakira amb el Gerard sí. Piqué, a el Waka Waka va desaparèixer. Ah! Al Bernabéu... No sabem per què, no, no ah. sabem per què. Que pongan cinco lobitos, tiene la loba. I això, això que estic comentant està publicat a l'edició digital del diari esportiu AS. El club merengue ha pres aquesta decisió i fa, fa unes setmanes el Waka Waka era una, un dels temes favorits. També sonava. Sí. Mai més. Em sembla una mica ridícul, eh? Ah. ah. Bueno, a veure, tenim, tenim, eh, no, no sé si us, us, us havia explicat que ara tenim, eh, fem una incorporació, un, un públic fantasma, ah. invisible, que opinarà, com nosaltres, sobre les Els notícies. Els temes que vagin sortint. A veure, a veure què diuen. Què diuen en aquest cas? Què els hi sembla? Oh. oh. Bueno, si sembla bonic l'amor. Sí, potser se li hauria d'afegir un bu per això de bueno, tallar uh. una cançó... Fem-ho, fem-ho. Eh, un, dos, tres. Bu! Vinga. I ara tenim una altra notícia, una jove de 19 anys, acusada d'homicidi, <laughs> és una dona reclusa, sí, de Brasil, va guanyar un concurs de què? De bellesa. Ah, mira. Ah. ah. Sí, mira, aquí és com una nova, un nou mètode que tenen a Brasil. Eh, va entrar a la penitenciaria de Recife eh, amb el vestit rosa, amb el que va guanyar, si sí, es va produir, una, va ser una sensació perquè no només va competir eh, sobre bellesa i temes de bellesa, sinó de coneixements. Mm. I el que va guanyar va ser eh, 1.000 reals, que serien uns 428 euros, i l'oportunitat de realitzar un curs de capacitació. És una notícia una mica rara. Sí, Això va ser a Pernambuco. Sí, també havien fet Miss Mafiosa. Sí. Sí, sí, sí, sí, eh, sí, sí, bueno, a veure, eh, això va com va, no sé què dirà el, el públic fantasma, a veure, què diu? <laughs> sí, bueno. sí, les assassines també tenen dret a desfilar. Com que ens queda poc, poc, poc, poc temps, <laughs> sí, deixarem les altres notícies, si vols, Mireia. Sí, les guardem pel dia següent. Ok, ok. Doncs moltes gràcies, Patrícia, i amb això acabem el nostre programa. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres. I si no t'ha donat temps d'escoltar el programa sencer, entra a l'obrellaunes.wordpress.com i escolta'ns. Això és l'Obra Llaunes, des de Ràdio Trinitat Vella, el magazín de 10 a 11 que farà que els dilluns deixin de ser una llauna. Ara us deixem amb el de l'altre Lado del Charco, l'espai llatinoamericà d'aquesta casa presentat per Anna Preses. No us mogueu i ens retrobem dilluns que ve. Bon començament de setmana. Adeu! Adeu. Las cuchillas que vienen say